és el deport nacional el gran poble valencià blaus i rojos, passió i mans en joc valent i genial modalitats ben concretes raspa i llargues per galoja... Joc i partida. La pilota valenciana en Cabiló Ràdio amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampan la germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacul grandiós i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota, Déu me deixa, gent jove i nova afició. podrà créixer, sabem que sols podrà créixer. Si els mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrent i convicció. Era un jonc emocionat. Bon dia, estem acabant el mes d'abril i això és un nou programa de Joc i Partida. Després de les vacances de Setmana Santa, la pilota torna amb força al nostre poble. Bon dia, David. Bon dia, Antonio. Què tenim per avui? En el programa d'avui parlarem de com va la Lliga de Llargues i Palma, de la Copa 2 eh, d'Escala i Corda, Diputació d'Alacant, i també de la participació d'alguns eh, jugadors del nostre club i aficionats en una sèrie de la televisió. Per tot, a tot això també tindrem a nosaltres així a Jorge. Molt bon dia. Bon dia. Bé, aquest cap de setmana s'ha disputat la novena jornada de la Lliga de Llargues i Palma i anem a començar per Llargues perquè van, van disputar les seues partides ahir dissabte, eh, els dos equips que tenim, un en primera llargues i l'altre en segona llargues. A veure, David, com va quedar la cosa? Bé, ahir dissabte, com bé dius, l'equip de primera llargues va, es va desplaçar fins al carrer de, de Vall de la Guard i va aconseguir una contundent victòria, com s'esperava, d'altra banda, per resultat de 1 a 10. A destacar el traure d'Àlvaro, que en carrers estrets, com eixe, s'adapta a la perfecció i que va dominar la, la partida perfectament i així en la plaça de Sella va jugar l'equip de segona llargues contra Campello B, guanyant per 10-5 eh, l'equip de Sella. Així cal destacar la, el debut de, de Toni en, en Sella, ja va, ja va jugar altres partits en aquest equip en, fora de casa i va fer un bon paper ahir a la punta. Sí, és la primera partida que juga com a local el jugador del nostre club, de la nostra escola, que, Toni, que encara té edat a l'Evin bueno, bé, infantil, perdó, de primer any, i que està fent un bon paper, està jugant unes quantes partidetes i a poc a poc intentar que els jovens vagin entrant en els nostres equips. I també dir que amb aquesta victòria eh, l'equip eh, està en, en, en plena lluita amb la tercera i quarta plaça per poder disputar les, les play-offs per, per el títol. De moment sí, perquè en segona, com ja van dir en anteriors programes, l'equip de Benidorm és líder i favorit, claríssim. Després tenim els dos equips de Murla, que van segon i tercer, i després Sella, que estava disputant-se i continuarà disputant-se aquesta quarta plaça amb la formació de, de Campello B, el més segur. I en, i en primera llargues van jugar en, en la UAR, van guanyar, però la partida més important de, de, de la Lliga la, la van disputar abans de, de, de Setmana Santa contra Benimagrell que tenim així a Jorge, que va marxar i també ens pot, pot comentar un poc, un poc d'aquesta partida. Sí, la veritat que va ser una remuntada històrica per part de Sella en una partida que a punt va estar de Pedrer, que Benimagret va jugar moltíssim i Jorge, què ens podries comentar de la partida d'aixa? Eh, bueno, la partida va ser una de les que, com, com heu dit, es podria dir que de les històriques. Eh, cal destacar que l'equip de Benimagrell enguany en el fitxatge de Tato i de Mali al traure, eh, els que pensaven que eren veteranos en retirada, jo crec que es van donar compte de que de veteranos sí, però en retirada res. Tato va fer un espectacle al resto i Mali un espectacle al traure. Cal dir que guanyant els de Sella, també és cert que van fer una gran partida, tant Álvaro al traure com, en aquesta ocasió més en particular, Jesús i Pau i Kiko i Jordi al resto. I, I també va ser molt important la, jugant de contrarresto, no? Quan Álvaro l'apretava més que Jesús i, i tots remataren ells 15. Jo crec que va ser una de les partides on es va demostrar que, clar que sí, el traure és molt important, però un bon traure té que estar acompanyat sempre de, dels jugadors que juguen tant al resto com al contrarresto, perquè si Jesús, com bé han comentat, va ser espectacular com Joan de Contrarresto que acabaves 15 i en vez de fer ratlles eh, fas eixe plus més que és un 15, un joc i anar sumant. La remuntada jo crec que es va passar sobretot en el joc de Contrarresto i de i fer ratlles, clar està, i llevar a Amàlia del Traure. Vosaltres que estàveu, eh, va haver algun moment que la plaça, que per cert estava plena, com en els grans dies, que pensaven que anaven a perdre per un 10 a 1 jo crec que no, jo crec que no. Jo, en aquests jugadors, eh, el poble de Sella i l'afició de, la, de Sella el que té clar és que mai baixaran els braços. En un equip on estiga Jesús, Pau, Jordi i Kiko, eh, lo últim que es pot dir és que baixaran els braços. Jo, jo trobo que la, tot el món estàvem esperant en il·lusió eixe pilotar, eixe trencar en l'escaló que canviara el, el camí de la partida i que i que poquet a poquet, com va passar, igual que la mítica partida contra Finestrat, etc., doncs van anar junt i, i sense, sense el públic, n'hi ha que dir-ho que no, no remuntarien cap equip aquestes partides perquè va ser espectacular, com des del més jove fins al més abuelo estaven ahí fent palmes i animant. Això és l'important de la, a la filla de la cap però la, la veritat que el nivell que va mostrar Magrell va ser tan gran que haguera pogut ser que aquest moment clau que tu dius de que comencen a remuntar no, arri no arribara. Home, i tant, i tant. Eh, eh, Tato va jugar el que jo no l'he vist jugar en, en, mai en les partides de festes. O sigui, així en Sella, els que som jugadors i els que som aficionats de la pilota sabem que restar en les escalons de la iglesia és algo complicadíssim i ho va fer en una soltura, en una gràcia, en un estil. Jo crec que Tato és una de les grans sorpreses de la Lliga i espero que hagi vingut per quedar-se, perquè això li dona nivell a la Lliga. Sí, després de contrarrestar també ho, fa, ho va fer molt bé, tirant-se algunes pilotes contra, contra la porta de, de la carnisseria, però va ser molt espectacular i Màlia també va, va tindre un nivell, després va notar. Però el que estàs dient de la remuntada, jo, la veritat que ho veia mal, però a la gent de, de Benimagre jo dic, així ja li han remuntat nosaltres un 9-5 i, i Val en contra a Amàlia una partida i, i avui és que es de Sella encara no havien entrat en joc pràcticament, havien, havien fet moltes errades però eh, Álvaro no, no, no, no, no havia tret dos, dos pilotes seguides encara, és que no estava cal, calent ja després quan es van calfar i Jesús va agarrar, la veritat que Jesús va, ahir va agarrar un poc més la responsabilitat, va fer una, una gran partida. I la gent, com sempre, eh, disposa. Jo trobo que no n'hi ha que deixar, o sigui, no n'hi ha que perdre la visió global i pensar que Jesús, Jordi, Quico i Pau i Adolfo en primera palma i els demés jugadors, ningú no arriba als 30 anys. Crec que n'hi ha que pillar una miqueta de perspectiva i demanar-los, exigir-los, però eh, jo crec que tenen una llarga vida deportiva per davant i, i en guany és el primer any que pareix que tots tenim clar està el rum-rum per ahir, que n'hi han opcions i volen ser, però no sempre s'és. O sigui, un guanya quan pot, no quan vol, i això s'ha de donar. Mhm. Amb tot, la Lliga, que amb el resultat final, que no ho han dit, que va ser de Sella 10, Benimagrell 9, Benimagrell va guanyar l'averaix, eh, la, la diferència particular, i té per tant més possibilitats de ser líder. No sé fins a quin punt és tan decisiu ser primer perquè encara no està clar com poden ser els enfrontaments de les semifinals. De moment, Benimarell i Sella estan disputant-se el primer i segon lloc i Cent i Murla la tercera i quarta posició. I ahir es jugaran sembla que aquests quatre equips està clar que poden ser les semifinalistes d'enguany. Jo penso que eh, enguany la Lliga més que mai està enfocada a classificar-te per la fase final. I jo trobo que enguany una cosa és la Lliga, tot aquell que conforme vaig a eh, jugant partides i de més, però jo trobo que lo decisiu, tant en llargues com en palma, és estar dins dels quatre primers per a una, una volta ahir ja jugar-te-la el todo por el todo i dir ja serà algo més eh, moment, del moment. Serà l'estat d'ànim, l'afició, el que estem parlant de que sella, pareix ser que, que sí que tenim més, més assumit, però que la, la idea i la missió és clavar-se en les quatre primers. colors en el somriure, la sempre nostra lluna plena. Bé, ja hem parlat de llargues, ara anem a, a veure Palma. Eh, aquest matí s'han disputat tres partides de, de Palma. D'una banda, C ha, ha jugat a, a Tibi i ha perdut 10-4, però hem de dir que és, és un molt bon resultat, perquè estava jugant contra, un líder, contra el líder, que així es va guanyar 10-0, un equip on juga Isaac, Eladio, jugadors de primera categoria, i nosaltres som jugadors eh, que excepte David Xime, que té més experiència, la resta són jugadors sense cap molt poca experiència, jugadors joves com el nostre Traure Vicent, i, i res, eh, molt bon, molt bon resultat. Sembla que sí, que han fet bona partida. Tibi és líder, quedarà primer en el seu grup, passarà a semifinals. Nosaltres pues, tenim gent nova i, i sobretot gent jove. Destaquem a Vicent, el Traurer, que va jugant partides i que juntament, com han dit abans, amb Toni, són xiques de l'escola de pilota que van donant el pas al club de pilota. M'agradaria dir que ja fa molts anys ja comentaven una cosa molt important, que és que les xiques de les escoles donen el pas a les equips de Llargues i de, i de Palma. Perquè en la província d'Alacant hi ha moltes escoles bones, molt bones, però que tenen eh, d'alguna manera trencat eixe nexe, eixe vincle no? entre l'escola, que a voltes són municipals, i els clubs. Per tant, eixa vinculació pensa que és prou positiva. Com ho veus tu, Jorge? Jo trobo que eh, ella actualment està recollint els, els fruits de, de la llavor de la seva escola de pilota. Sella els xicons que n'hi ha ara, eh, que estan arribant als primers equips i que ja estan començant a fer partides, són un exemple per a tots els demés i que això ha fet que gent com Sagoro, com Betxís, gent que no prové d'una escola de, deportiva de pilota, li agarri il·lusió, s'animen, perquè eixa conjunció de jugadors que, més majors que no han jugat però que comencen, en la, en la de gent jove que està començant, és una bona és un bon inici per fer un equipet en tercera, en segona, que és el que estan fent en guany, i escolta, i tots han passat per ahir, poquet a poquet, pillar experiència. Això és un... Jo, des d'ací, m'agradaria aprofitar l'ocasió per donar-li la meva enhorabona més personal i més gran que puc a, a jugadors com Toni, com Vicent, que jo sé que és molt dur posar-te a traure i, i perdre una partida, perdre una altra partida, però escolta, per ells comença i, i si no perden la il·lusió i, i van, anem acompanyant-los i ajudant-los, jo trobo que podran ser jugadors del dia de demà importants pel club de pilota. Sí, eh, el eh, que estàs dient de, de, de les derrotes per potser poden influir per a que un xicón s'avorrisca, però Vicent en això, en aquest aspecte, un xicón que ho té que ho té ben clar, que li agrada jugar i, i, que, i que si li veu que és prou, prou, prou mauret i diu no, i està, el xiquet, és, jo cada volta que parlo amb ell és molt, molt content. En molt... en guany també tenim que tindre tots en compte que és un any de transició, sí, que han fet un grup únic de segona en quatre, en quatre grups, on n'hi ha gent com els de nosaltres, com Dani Peretes, Julio Lleis, que estan en la mateixa categoria, que Saoro, Betxís, eh, Vicentet, que vull dir jo, guany és una categoria sí. molt àmplia, que l'any que ve jo trobo que eh, l'any que ve, en tercera, quan estiguen en aquest grup que és del seu nivell, despuntaran, no quedaran, i serà un canvi totalment radical, d'enguany estar luchant per els últims puestos, a l'any que ve en tercera jugar per, per quedar entre els quatre primers, i això enguany, el fet de perdre, jo crec que si aguanten i l'any que ve tornen a jugar, es reforçarà. I tu com a traure de primera, al Xicón l'has vist traure? Quin consell li donaries? Jo el consell que li donaria és paciència. Paciència, i n'hi ha un detall que els es coneixem i que és, no, no, no el pots tocar, que és eh, l'ambient. Eh, traure de eh, cincella, costat del barpaco, la gent, les mirades, són coses que no pots tocar però que t'afecten i que has de saber conviure en elles i que això l'únic que ho arregla és la paciència. La paciència i uns bons companys de camí que t'ajuden i que t'animen i que es diguen ara sí, ara ja, això, i no de caure en l'intent. Bé, d'altra banda, CLA ha disputat també aquest matí la partida contra el TEA i ha guanyat de 1. Està ahí en que segon classificat o... De moment, primers, primers, han guanyat ah. totes les partides, este matí també contra el TEA i ara ja arriba el moment clau. És la, la setmana que ve, partida Finestrat-Sella. Es, es juguen el, el, prim, el, el, el primer lloc. Recordem que tan sols passa un de cada grup en l'anada en Sella va guanyar Sella 10 a 9 i ara juguen la tornada en Finestrat. I l'equip que guanya tindrà prou possibilitats d'acabar primer en el seu grup. I després, d'altra banda, està Sella B, que mentre estem així nosaltres gravant no, no, no ha disputat la seva partida. Esperem que guanye, és, és contra Altea. Mm. Té una partida difícil en la canxa d'Altea, que juguen en una canxa artificial, no juguen en el carrer d'abans, i intentar guanyar, tot i que és difícil, perquè la veritat que estan fent una gran temporada en un grup molt complicat i ara després comentarem també, o si vols ho podem comentar ara, sí. que la partida de la setmana que ve, de Sella B, es va adelantar i es va jugar contra el líder Benimagrell i va guanyar Sella. Sella B va guanyar 10 a 8 contra Benimagrell, que no, que no havia perdut, perdut cap partida. Va ser un, una bona partida i es mantenen allà en possibilitats d'estar de moment entre els tres primers. Bé, i ara ja passem a, a Primera Palma, que avui ha disputat la seva partida contra la Guar. Ha sigut una partida molt completa de tots els jugadors, amb un resultat molt contundent de 10-0, que fa que, que ja estiguen en la poma altra volta. A pesar de, de, de, de, de començar la lliga un poc així a, em, titu titubeants ja estan a Travoltona Pomar, tots, els, tots els equips estan ahí molt juntets per, per, per classificar-se, excepte Murla, que és el líder i que està un poc més, més destacat. La Lliga, que està molt igualada, molt emocionant, i Sella, que recordeu, ja ho comentaven així, no van tindre el començament que haguem esperat, que tots volíem, però que ja portem unes quantes partides de resultats i, i també de sensacions positives. Per exemple, podem recordar la victòria contra el Coll, que va vindre seguida de quasi una victòria en Murla, van puntuar en Murla quan feia anys que no ho feien, després van descansar i avui han guanyat contundentment 10 a 0 contra Vall Laguar. Per tant, són tres resultats molt positius i que fan encarar el futur amb optimisme, no, Jorge? Clar, clar que molt optimisme. Eh, un detall a comentar de l'inici de la Lliga és el, el calendari que ens ha tocat jugar. Eh, comencem descansant la primera jornada, eh, després tenim dos desplaçaments o tres desplaçaments en carrers molt complicats com són la UAR, Calp, però bueno, eh, la lliga és molt llarga, n'hi ha que jugar en tots els puestos i ara ens toca recuperar en casa. Eh, avui han jugat molt bé, jo vull felicitar els meus companys perquè crec que aquest és el camí que hem de seguir per, si volem divertir-nos jugant a pilota, ja no parle de guanyar o perdre, parle de divertir-se en el sentit d'un equip arropat, parlant-se, en bona sintonia, jo crec que si jo imagina ningú mos ha de fer por. Eh, vam anar a Murla, al carrer mític eh, per excel·lència on sempre ens han guanyat o sempre ens ha costat molt puntuar i vam fer nou jocs i haguem pogut guanyar la partida. Jo crec que a partir d'ara comença un nou camí per a l'equip de Sella Palma de primera en el qual hem d'anar partida a partida i, i pensar en que les més importants partides que tenim per davant són les dos pròximes, ja que jugarem contra Calp i jugarem contra, contra Agost o Tibi. Ens vindran ahir dos rivals directes per estar entre els quatre primers i que jo trobo que, al igual que en Llargues, eh, una volta estiguem classificats, no li tenim por a ningú i som un rival que ja veurem, però jo trobo que enguany els xicons eh, van a donar una sorpresa perquè enguany eh, toca, toca. La veritat que ara afronteu una segona volta en quatre partides en casa, no? I, i, i avui, i avui s'ha vist un equip conjuntat, un equip en, en braços... Sí, ah. cal, cal destacar també que enguany en un principi comptàvem en barraca, però per motius de feina no, no està jugant el xic i tenim que tirar mà d'altres jugadors i que així a, a la llarga pot ser un problema, però que avui per avui tenim que pensar que l'equip va ser fundamental som Adolfo, Kiko i jo, que els demés ens ajuden i estem molt agraïts perquè Pau, Joan Llargues, si arribara la possibilitat i poguera, eh, agraïdíssims de jugar, però considere que han de ser Kiko i Adolfo les que en guany posen els collons damunt la taula i, i, i diguen així estem nosaltres i ara ens toca a nosaltres. I si ho fan, que no dubten que jo estaré ahí per acompanyar-los i, i intentar fer-los millors, si es pot. El que comentàvem de que cal anar partida a partida i la propera és ja el cap de setmana que ve, Sella Calp, molt important, no? Decisiva, decisiva, ja que allí van tindre un inici de partida molt bona, eh, pensaven que podien puntuar, duíem un equip prou potent, en, que ens va ajudar aquest dia Jesús, però no va poder ser, no vaig tindre jo un dels millors dies i jo trobo que serà decisiva. Jo crec que si juguem com avui, així en Sella, tenim que fer de Sella un fortí i l'afició ens ha d'ajudar i també vull que agrair ara que tinc l'ocasió de, de parlar en el micròfon a, a tota l'afició que, que ja, està clar que Llargues Primera és lo espectacular, està clar que Llargues Primera és on juguen totes les figures més destacades, però jo em sent molt acompanyat per, per tota l'afició del poble de Sella i espero que siguis que senti aixina perquè es necessitem per les partides que ens queden, que són molt importants. En la segona volta, a partir d'ara queden 5 partides, 3 en casa i 2 fora. I estava mirant que realment, com a locals, tan sols heu jugat 3 partides i les heu guanyat les 3. Sí, a més jo crec que les dues eh, eixides que ens queden eh, són carrers eh, positius o bons per a nosaltres. Anar al Coi o anar a Agost són carrers amples, eh, són carrers per jugar a pilota i nosaltres el que necessitem són carrers on puguem jugar a pilota, eh, que les condicions ens acompanyen. I jo crec que és que avui, per exemple, la gent que hagi vist la partida és que si juguen així Kiko, Adolfo i Pau o Kiko, Adolfo i, i Piripi qui mos acompanya és que tenen braços per guanyar a qui siga i tenen falta que mos vinguen el coneixement adequat en el moment adequat per fer-ho tot mel. I tu com es trobes en guany? Jo, com ha dit abans, és, han tingut un inici de lliga complicat i jo he de dir que ja ho ha comentat alguna volta, però és un, és, és, és un moment de transició. Jo sempre he jugat a Palma i sempre he tingut el meu cosí Jesús al costat i, i per mi Jesús era una plomo, em bonegava en dia, però tenia una figura que en dia va cair i ahir era hasta la mort. I jo trobo que guany ara, per això trobo que Kiko i Adolfo han de maurar en, el, en la plaça i, saber agarrar aquesta responsabilitat i, i guiar-nos els altres, perquè, perquè jo trobo que ells són líders i, i que ho han de ser i s'ho han de creure. Bé, i la pròxima jornada, David, con... quines partits hi ha? En primera de llargues tindrem el Fas Sella, en segona de llargues Murla A contra Sella, en primera de Palma, la tan important com ja han dit, Sella Calp, i en segona de, de Palma tindrem la també decisiva Finestrà Sella A i Sella C contra Muro. La partida entre Sella B i Benimagrell ja es va adelantar i, com hem dit, va guanyar Sella per 10-8. some is who means. Say Bé, un altre tema que volem, del que volem parlar és de la Copa d'Or Diputació d'Alacant, que està disput, disputant en aquests moments i en la que eh, tenim a, a, tres, tres jocs de sella disput, disputant-la. D'una banda Jesús, d'altra Jordi i després també Adolfo, Adolfo II. Eh, com, com ha anat la competició? La competició està, de la Copa 2, Diputació d'Alacant, de la, de es va crear entre, entre l'empresa Valnet, en conveni amb la presidència de la Diputació d'Alacant, i els nostres representants han participat d'alguna manera en, en, en un segon nivell, no? en, la, en la Copa 2. I cal dir que un d'ells, Jesús, ja està classificat per a la final. Jesús, que juga amb Ferrer, amb Santi, el de Lliber, van guanyar en la semifinal contra l'equip on juga Adolfo de manera contundent per 60-20 i l'altre que té possibilitats d'estar en la final és Jordi, que juga en francès, amb Álvaro de Petrel, una de les joves promeses amb més projecció, i jugaran l'altra semifinal contra un potent equip on juga gent com Víctor, el de Meliana, o Marc, el de Montserrat. Seria bonico, no?, tindre una final en dos representants de Sella. Sí, eh, Jordi jugarà el divendres vinent i, i la final es disputarà l'11 de maig. Eh, Jorge, tu has tingut la possibilitat de veure eh, a Jesús últimament, o a Jordi, o a Adolfo Nestrinquets? Últimament no ha tingut l'ocasió de veure'ls, però sí que puc, per lo que els comentaris que ha sentit i de més, eh, al ser una competició en la que juguen en galeries prohibides, cert és que pareix ser que Jesús, que és el que més experiència porta dins dels trinquets, pues domina més el joc, però no cal, no n'hi ha que, que, des, que menysprear a, a Jordi i a Álvaro el de Tibi perquè la veritat que segons m'han contat fan una dupla molt bona i duen la pilota molt cuenta dins, del, dins del trinquet. Sí, eh, la veritat que són, són noms que estan sonant molt últimament i però també els nostres jugadors que estan tenint també prou partides i, i no sé si millor també això està beneficiant-los a l'hora d'estar de, de, de, de, de millor físicament. A mi eh. no m'agradaria passar per aquest tema sense, sense recalcar el fet de que, de que Sella és un poble que, com com tots bé ens han fartat de dir i sabem que no té trinquet, però és que n'hi ha que dir-ho perquè eh, en, en competicions d'aquest nivell on, on estan els xicons que més despunten en l'escala i corda a un segon nivell, que hagin tres xicons de sella en les semifinals sense tindre unes instal·lacions, doncs jo trobo que, que eh, n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que dir-ho fort perquè recolza el, la les moltes modalitats que des de l'escola de pilota de Sella s'han anat ensenyant als jugadors i la polivalència dels mateixos. I, I això és una cosa que, independentment de resultats, encara que no arribaren a semifinals, és meritori i, i n'hi ha que reconèixer-ho i n'hi ha que, que, que donar-li les gràcies a aquests jugadors perquè estan marcant una època i, i inclús al trinquet també estan demostrant-ho. Sí, també hem de dir que Pablo també està disputant moltes partides. Ahir, per exemple, va jugar a, Pe a Pedreguer i va guanyar 60 per 50 amb Pere contra Rodrigo Héctor i que bueno, continua en el seu camí, que és estar ahí, anar disputant partides. A poc a poc. Bé, i per últim anem a parlar-vos d'una curiositat que ha sigut aquesta setmana que eh, alguns jocs de, de, de, de Sella, concretament Jesús i Pablo, i Rodrigo de Benidorm, eh, Dani de la Nucia i Vicent de Benidorm han estat al trinquer de Benidorm eh, en la gravació d'una sèrie britànica que té com a títol Benidorm i estaven gravant un, una partida de trinquet Eh, la, què vos sembla a, a, a, aquesta això? Que, que des de la televisió britan, britànica agafen a, a, aquest tema per, per, per la gravació? Pues que en una miqueta de sort, el dia que s'emitisca en Anglaterra esta sèrie, veuen més jugar a pilota eh, els inglesos que els valencians actualment podem. David, i tu què dius? No, res, home. Que clar, si fan la sèrie en Benidorm, en Benidorm n'hi ha trinquet tot i que no sé quanta gent de Benidorm, del propi Benidorm, sap que hi n'hi ha un trinquet, que per cert està molt bé, està nou, està reformat, té els vestuaris bé, es podria traure molt més profit, eh? la, la pròpia ciutat cal que mire també cap ahir, que té una instal·lació molt, molt bona i que caldria que aprofitaren no tan sols Benidorm sinó tota la, la, la, la comarca de la Marina Baixa. És, eh, és d'agrair que que una sèrie de televisiva, i més en l'estat en el que estem avui en dia de, de mitjans de comunicació en la comunitat valenciana, s'interessa pues, i, i crega que un tret identitari cultural com és la pilota eh, dega aparèixer en una sèrie que es basa en Benidorm. Quan Benidorm tots el coneixem per, el, per la idea d'edificis de, alts, platja, terra mítica, pues, els inglesos també es fixen en la pilota i és un orgull per al poble de Sella i per al club de pilota, suposa, el fet de que compten en jugadors de sella serà que damunt són guapos, dic jo. Hem d'agrair a, a, a Helena, Helena Oliva, la filla de l'arquitecto, la, que com així la coneixem, i a un xic, Pere de Benidorm, que és encarregat també d'un poc de, de, de, de, la, de, així, de, de, d'eixa sèrie així en, en Espanya, d'haver contat en nosaltres. I, i hem de dir que és una sèrie així d'humor en la que eh, es va dir, els, dos equips eh, uno era, es de Sella representaven a, a Benidorm, l'altre equip que curiosament representaven a Polop. <laughs> L'equip de Polop jugant a, a, a, a Trinquet. I qui, va, qui va guanyar? Va guanyar el de Polop. Ai, mare. Com es nota que és una sèrie de tele de tele. Bé, la veritat que va estar, jo també vaig participar, jo, el meu germà, el Xime, va ser un dia que va, ser, va estar molt bé, vam, vam passar molt bé, ens van tratar molt bé i, i és el que dieu, és una llàstima que des de, des d'ací, des de, des de la nostra, bueno, des de la nostra televisió desa, desapareguda ja, no s'hagi donat més difusió a aquest esport ni des de les altres televisions privades que hi ha, que, que hi ha a Espanya, mentre tenim l'exemple de, de, del País Basc, on Antena 3 televisa partides de, de, de frontó. Semanalment, Semanalment. hi ha emissions en, en nitro, en horari, en horari punta, de partit per la nit, a les 10 de la nit, de, de partides de frontó, de torneos que, que evidentment tenen una, un gran nivell però que no tenen res que menysprear els tornejos de nosaltres d'ací i que no tenim l'opció de poder veure-los partides que també estan en, en les tra travesses estes de, de jocs online, que jo això em vaig enterar ara i no ho sabia, i això és una manera d'estar també en el punt de mira. De, de, de, jo no fa massa vaig estar de viatge en el País Basc, en la meva xicona, i en què de sobtat d'entrar a un frontó i veure que les que més publicitat posen són un banc que es diu La Caixa, eh, de veure que les camisetes les, les paga Coca-Cola o, o veure que, que tot està si aquestes empreses eh, veuen interessant o atractiu la publicitat en aquest deport, en aquesta zona geogràfica, no entenc jo si no és que perquè no ho fem bé, el per què no tenen l'interès d'estar així en la pilota, apoyant o donant suport a la pilota valenciana. Les administracions. Exacte. Són les administracions. Jo, per últim, antes de, de que acabarem, sí que m'agradaria de eh, dir una cosa que abans no l'ha dit quan estàvem parlant de l'equip de segona Palma i és el detall de la reincorporació d'un jugador com Julio. Jo trobo que Julio sempre ha sigut un jugador que tots han tingut la mirada posada en ell, primer com a traure, i la veritat que encara que ara estiga jugant com un més dins de la canxa ahir a la porta del casino, o d'últim resto, jo trobo que li dona un sentit a la pilota i una qualitat que li ve molt bé a l'equip de Dani Peretes i ells en la baixa tan important que han tingut en guany del traure Sergi Garcia, que és el meu germà. Totalment d'acord amb tu. Totalment. És una, Julio, gran jugador, que a més està motivat, en ganes, va totes les setmanes a entrenar al frontó. Crec que és el que més entrena de tot, de tot el club de pilots. Fa hores i la veritat que molt content de que, de que estigui jugant amb, amb nosaltres. Esta setmana li faré un desafí a veure si té el que n'hi ha que tindre. Bé, i fins així el programa d'avui. Hem d'agrair la presència de Jorge, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per seguir fent aquesta llavor que feu i que jo trobo que a la llarga se vos reconeixerà com toca. I com... i res, eh, si voleu més informació podeu visitar la nostra pàgina web www.pilotocella.es o el nostre Facebook Pilotocella Pilotocella o com era el Twitter, David? El Twitter, això que duia a Bernat. El Twitter el porta Bernat, haurà que preguntar-ho a ell. CPU, Vesella, barra Twitter o al revés, com siga. Bo, adeu i fins la pròxima. Moltes gràcies. Adeu. país de la infantesa i il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que jo m'estime i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.